mes būsime pasiruošę būti su mūsų viešpačiu amžinai. Atėjo, pasirodė vakarinė šviesa, nuotaka ruošėsi. Ji girdi savo karaliaus šauksmą. Ženklas buvo pritaikytas. Jis valo mus iš vidaus ir balandis, ir vėl beda vinėlį. Aleliuja. Šlovinkite viešpatį Jėzų. Ačiū tėve. Aleliuja. Šlovinkite viešpatį. Dėkokite viešpačiui. Dėkokite viešpačiui. Aš branginu jo gyvenimą gyvybę šiandieną mumise. Atsiverskime Mato 24 skyrių. Norėčiau pradėti naują pamokslų seriją nuo šio vakaro. Tema – busimieji įvykiai. Tai, kas yra mūsų priešakyje. O šį vakarą norėčiau kalbėti tema viešpaties ateimas. Viešpaties ateimas. Kas iš jūsų tikite viešpaties ateimu? Vis dar laukite to, gyvenate dėl to. <clears throat> Mato 24 skyrius, 44 eilutė. Viešpats Jėzus pasakė daugybę palyginimų susijusių su savo sugrįžimu. Iš tiesų, jis davė visą, kas mums reikalinga, jo požiūriu, kad mes turėtume įžvalgą ir supratimą, koks bus tas paskutinis laikas. Žiūrėkite, todėl ir jūs būkite pasiruošę, nes žmogaus sunus ateis tą valandą, kurią nemanote. Taigi viešpatės ateimas nebus toks, kad mes turėsime pažinimą ir supratimą. Nebus taip, kad galėsi it pirštu besti atitinkamą savaitę ar dieną, tiesiog pažiūrėsi tai, kas aplink tave vyksta, nes tai būtų priešinga tam, ką jis mums pasako. Todėl ir jūs būkite pasiruošę, nes žmogaus sunus ateis tą valandą, kurią nemanote. Kaip keistai, toliau jis išreiškia šį pavyzdį. Kas yra tas ištikimas bei protingas tarnas, kurį šeimininkas paskyrė tarnauti savo šeimynai, kad ją maitintų deramų laiku. Palaimintas tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras taip darantį. Iš tiesų, sakau jums, jį paskirs valdyti visų savo turtų. Taigi, štai yra jaunikis, kuris dėsto būsimų įvykių seką, kurie kartosis virš dviejų tūkstančių metų. Kai jis ateis, tai tebe egzistuos. Jis sako, kad bus tokie vyrai žmonės, kurie tarnaus Dievo šeimynai ir ją maitins. Jie bus atsakingi už maitinimą žmonių. Palenkime drauge galvas. Dangiškasis tėve, mes mylime tave, mes dėkingi. Šią pajokos dieną, kai tik viešpatės atėjimas yra paminimas daugeliu žmonių, jie juokėsi, tyčiojasi iš to, tačiau jie taip pat turi išpildyti pranašystę, nes kaip Petras apie tai rašė prieš daugybę metų, jis sakė, kad jie sakys, kur tas pažadas, jo atėjimo išsipildymas, bet viešpatė Jėzau, mes dėkingi šį vakarą, kad mes vis dar to tikime, mes ne tik to laukiame, bet mes gyvename dėl to. Paimki savo žodį, aš meldžiu, kalbėki mūsų širdim šį vakarą. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Telamonais Dievo šventieji galite sėstis. Iš tiesų tai yra didelė privilegija mums būti kartu susirinkusiems Dievo namuose. Šią temą nagrinėsime galbūt kelis trečiadienio vakarus, tai eis lygiai greičiai tam, apie ką kalbėjome savaitgalį, apie prisikėlimą, paėmimą Taigi viešpatės ateimas. Jis susideda iš skirtingų aspektų. Tiesioginis antrasis viešpatės ateimas, matomas jo pasirodymas, matomas sugrįžimas, nėra tai, apie ką mes kalbėsime šį vakarą. Brolis Brankamas mini abu jo sugrįžimus. Jis vadina antrąjį sugrįžimą paėmimu ir toliau sako, kad bus dar vienas sugrįžimas, kai sugrįž į mileniumą Tai bus jo fizinis sugrįžimas. Ir jo fizinis sugrįžimas, kai sugrįž į žemę, dar sėki, fiziškai, nuotakas jau žemėje nebus, nes nuotaka bus paimta jo antro paimimo metu, nes kai jis pakvies nuotaką, jo kojos net nelies žemės, jis bus ore. Taigi antrasis jo ateimas tai yra paėmimas. Tačiau, kai jisai sugrįž, apskritai tris kartus jis pasirodo žemėje. Pranašas sako, kad pirmą kartą jis atėjo kaip mirtingasis į žemę mirė, antras ateimas yra paėmimas, o trečia mileniumas. Taigi, tas matomas jo ateimas ore, kaip mes žiūrėjome, tai jis pašauk savo žmonės. Tai yra jo antras ateimas, kai jis ore pašauks nuotaką. Tačiau Sename testamente mes matome labai miglotą vaizdą viešpaties ateimo. Seno testamento pranašai faktiškai kalbėjo apie viešpaties ateimą. Kai kurie iš jų gavo įkvėpimą iš Dievo ir jie matė pirmąjį ateimą Jėzaus kaip mesijo ateimą. Kai kurie matė ir suprato, kad bus ir antrasis ateimas. Tačiau tai buvo labai miglota. Taigi naujasis testamentas mums suteikia aiškesnį supratimą apie jo antrąjį sugrįžimą, apie paėmimą, Sename testamente tai nėra taip aišku. Taigi, mes norime pažvelgti į rašto poziciją, kaip ten viskas yra išdėstyta, nes mes tikime, kad brolis Brankamas yra žodžio pranašas, jis juk niekomet negalėjo pridėti to, ko žodėje nėra prie žinios. Dievas paėmė tų pranašų apreiškimą, davė jį broliui Brankamui ir jis galėjo tai daug aiškiau paaiškinti, išplėsti. Tačiau jeigu čia yra pranašas Paulius, O štai čia Brankamas. Ir Brankamas negalėjo pasakyti kažko priešingo Pauliaus žiniai, nes tai būtų visiškai priešinga Dievo natūrai. Dievas gali, ką nors pasakyti per žodžio pranašą Paulių, įtvirtinti tą tiesą naujajame testamente, toliau ateina brolis Brankamas ir Dievas gali papildyti tą apreiškimą pasakytą per Paulių, bet negali būti taip, kad ateitų pranašas ir pasakytų, Dievas mane pasiuntė kaip pranašą, kad aš atšaukčiau viską, ką Paulius pasakė, ką Petras pasakė. Ži Žinioje yra daugybė žmonių, kurie paima pranašo citatas ir atmeta Bibliją. Tai yra antikristo dvasia. Todėl, jeigu jumise yra ši dvasia, kuri nori paimti citatas, o Biblijos atsisakyti, jūs turite išsilaisvinti, nes esate pateptas velnio. Jūs nepateptas šventąją dvasia, nes tikra Dievo dvasia niekados nenorės paimti brolio Brankomo žinios ir sakyti, kad jis pasakė kažką priešingo Pauliui ar kitam Dievo tarnui, nes tai yra priešinga Dievui. Taigi, tai ne brolis Brakamas, kuris tai padarė. Jo pasiekėjai žinioje tai padarė. Citatomis jie nori pakeisti raštą. Ne dėl to Dievas pasiuntė brolį Brakamą. Jo ateimo tikslas į žemę buvo tas, kad mūsų širdis būtų sugražintos į tikrąjį tikėjimą. Ne, kad mes iš naujo čia kažką sukurtume, bet kad galėtume iš naujo įtvirtinti tai, kuo jie tikėjo nuo pat pradžių. Taigi šį vakarą pažiūrėkime su viešpatės pagalbai, tai pradėsime nuo 2 korintiečiams 1.7. Žiūrėkite, kokius e, terminus naudoja Dievo vyrai tą dieną. Įsivaizduokite, jūs gyvenate pirmajame amžiuje, Šie Dievo tarnai, Paulius, tai yra jūsų pranašas, jūsų pastorius, tai yra jūsų apaštališkieji patarėjai, pagalbininkai per Evangeliją ir jie jums tarnauja, jie yra jūsų tarnautojai. Įsivaizduokite, jeigu dabar sugrįžtumėte 2000 metų atgal ir girdėtumėte šiuos teiginius šių Dievo vyrų, tarkim, būtumėt nuvykęs į bažnyčios katakombą Korinte ar pas Filipiečius, kur būtumėt gyvenęs, ir jūs būtumėt girdėjęs, kaip šie Dievo vyrai kalba apie viešpatės ateimą. Galite įsivaizduoti, kokia pagarba būtų jūsų širdise jiems, ką tai jumise pasėtų jūsų protė, tas jų pamokslavimas. Jie juk ruošia jūs jūsų mąstysena viešpatės ateimui. Tai yra ypatingai svarbu reikalinga kiekvienai kartai ir kiekvienam bažnyčios periodui. Nes išrinktieji bus visi prikelti šviežiai su ta mąstysena, su kuria jie buvo palaidoti žemėje. Viešpatės ateimas. Taigi, kai jie bus prikelti, tai bus antiek jiems šviežia, kaip kad kai jie buvo tada pirmame amžiuje ir klausėsi to pamokslo. Taigi, kai tikintieji iš pirmo amžiaus girdėjo tą Kristaus ateimo žodį, kai jie bus prikelti, jų galvose tai bus antiek šviežia. Ir lygiai taip pat bus su antru, trečiu amžiumi iki pat 20, 21 amžiaus ir kiek mes dar begyventume. Taigi, privalo būti tinkamas supratimas. Tai, kad Dievas duoda tą dieną, kurią krikščionis gyveno, turi būti tinkamas viešpatės ateimo supratimas. Jeigu tie krikščionys tikėjo ir pamokslavo apie viešpatės ateimą, o faktiškai viešpatės ateimas nėra jo ateimas, o brolio Brankamo sugrįžimas, kaip kai kurie moko, tai reiškia, kai Paulius bus prikeltas, jis turės atsisėsti kokio nors palapinėje, perklausyti brolio Brankamo žinę ir pasakyti, aš to nepamokslavau. Neugi visus tuos metus aš bažnyčiom sakiau laukti Jėzaus, o atėjo brolis Brakamas. Paulius bus pasimetęs tokiu atveju. Amen. Jūs taipogi žinote, kad brolis Brakamas pamokslė septyni bažnyčios periodai. 1954 metų, taipogi kitame pamoksle po kelių mėnesių jis pakartojo tą teiginį identiškai. Jis sako, aš nestovėsiu su tai žmonėmis ir nebūsiu prikeltas su savo tėvo karto žmonėmis. Taip pat aš nestovėsiu su tai žmonėmis iš kartos, kuri po manęs gyvens. Jis pasakė, aš nepažinosiu savo tėvo kartos ir nepažinosiu tos kartos, kuri bus po manęs. Aš būsiu prikeltas toje kartoje, kurioje aš gyvenau. Ir aš pažinosiu tik savo kartos žmonės. Būtent tokios reakcijos ir tikėjausi. Galite įsivaizduoti tuos, kurie laukia brolio Brankamo. Jūsgi suvokite, draugai, kai brolis Brankamas mirė 1965 metais, žiūrėkite mūsų kokie dabar metai, tai jau kita karta yra. Taigi jie brolį Brankamą nori patalpinti į mūsų kartą, tai yra klaidinga karta. Jis prisikels bendrame prisikelime kaip ir visi kiti, bet ne su mūsų karta, tai yra skirtingos kartos nebus atskiro prisikėlimo. Brolis Brankamas, jis mūsų net nepažinos, jis net nežinos mūsų. Pagal jo paties žodžius, jis net negalės mūsų atpažinti, kas mes tokie esame. Pažiūrėkite į Pauliaus žodžius. Antras korintiečiams 1.7. Jis sako, todėl jums nestinga jokios dovanos laukiant, kada apsireikš mūsų viešpats Jėzus Kristus. Stebėkite, kaip Paulius diegė šią mintį. Žinote, skaitant apie tai, kartais atrodo, kad Paulius tikėjo, jog jis faktiškai bus gyvas, kai Jėzus ateis. Tačiau kitose vietose iš jo teiginių galima suprasti, kad jis žinojo, kad tai neįvyks jo dienomis. Taigi, kaip galima susigaudyti tarp šių skirtingų teiginių? Taigi turi būti supratimas. Jis pamokslavo tai tokiu būdu lyg tai. Jėzus ateis jų kartoje. Tačiau vėlgi kitoje vietoje, jeigu spėsime perskaitysime tesalonikiečiams, jis sako, broliai, net nemanykite, kad tai bus jūsų dienomis. Nemanykite, kad tai yra greta jūsų. Tai Pauliau, kodėl tu pamokslauju tai tokiu būdu, lyg tai turėtum išvalgą, kad tai nebus per ištestą ranką. Jeigu to meto tikintieji norėjo būti įskaityti į prisikėlimą, Eidami į kapą, jie privalo turėti tai savo širdyje, šį laukimą, mąstyseną apie viešpatės ateimą. Bet jeigu jų požiūris būtų buvęs atsainus, na, koks skirtumas, kada įvyks tas ateimas, aš per daug užsijėmęs, turiu padaryti dar kažką, uždirbti milijoną, turiu nuvykti ten, jie nebūtų skaityti pirmąjį prisikėlimą, nes jie pabustų su to pačiu mentalitetu. Taigi, jie privalo eiti kapo keliu, su šia mąstysena, kad viešpats ateina. Ar galite įsivaizduoti išrinktuosius iš visų kartų, nuo kryžiaus laikų? Kiekviena karta mirdavo, tikėdamasi viešpatės ateimo. Nes atminkite, jie yra įvardyjami Biblijoje kaip užmigusieji Kristuje. Kaip ir jūs, jeigu šį vakarą užmigsite, jūs tikitės, kad ryte jūs pabusite. Taigi jie užmigo tikėdamėsi ko? Tikėdamėsi būti pažadintais viešpaties ateimo. Taigi, jeigu jie būtų užmygę pasaulietiškais, prisigėrę pasaulio dalykų pilni, jie niekuomet neišgirs jaunikio balso, nes jie sulaužė sąjungą su Jėzumi pasaulietiškais dalykais. Jie nebus su juo sutapatinti ir jie negirdės jo balso, kai jis pašauks, žadint savo nuotaką. Taigi visų periodų tarnautai turėjo tai pateikti žmonėms. Kaip ir kai kurie iš jūsų girdėjote tai nuo pat vaikystės, pasakysi, aš girdėjau tai jau senų senoviai. Bet visi tie žmonės, kurie girdėdavo, jie atrodo vaidavo kapo keliu bet jie vis tiek to norėjo ir žinojo, kad tai įvyks, nesvarbu, kad jie mirė. Ir prisikelimo metu tai jiems bus šviežia. It dabar jie sėdėtų šiame susirinkime ir klausytų, kaip aš pamokslauju. Paulius sako, todėl jums nestinga jokios dovanos laukiant, kada apsireikš mūsų viešpats Jėzus Kristus, kuris ir sutvirtins jūs iki galo, kad būtumėte nekalti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus dieną. Atkreipkite dėmesį, kaip viešpatės ateimas yra tapatinamas su išrinktaisiais. Jis sako, laukim, kada apsireikš mūsų viešpats Jėzus Kristus, kuris ir sutvirtins jūs iki galo. Tai reiškia, įtvirtinti jūs, sustiprinti, kad būtumėte nekalti Taigi tai yra laukimas viešpatės ateimo, vilties turėjimas, vilties ateimo viltis, gyvenimas tokiu būdu. Ką tai padaro su tavimi? Matote, tie, kurie nelaukia to ateimo, jie niekomet negalės atsistoti ir būti nekaltais, nes savo protose jie nelaukia jo, nesitikė jo kasdien ateinančio. Nekelkite rankų, tačiau aš noriu, kad jūs būtumėte nuoširdus su manimi. Kas iš jūsų tikite, kad Jėzus gali ateiti kasdien? Ar jūs gyvenate kasdien taip, kad jis gali ateiti kiekvieną dieną, bet kurią dieną jūsų gyvenime? Jeigu ne, garantuoju, jūsų gyvenime yra tokie dalykai, kurių neturėtų būti. Na, garbė Dievui. Atkreipkite dėmesį, 1 tesalonikiečiams 2.19. Kasgi yra mūsų viltis, džiaugsmas ir pasigirimo vainikas? Argi ne jūs prieš mūsų viešpatį Jėzų Kristų jo ateimo metu, parazijos metu graikų kalboje. Šis žodis ateimas yra graikiškai parazija, tai reiškia matomas sugrįžimas. Ir čia Paulius, žiūrėkite, jisai sako, kad Jo viltis ir ko jis laukia, tikisi, yra ne vien tik tai viešpats Jėzus, bet kad Dievo šventieji būtų sutapatinti su tuo ateimu. Ir žiūrėkite, kas yra mūsų viltis, džiaugsmas ir pasigrimo vainikas, argi ne jūs prieš mūsų viešpatį Jėzų Kristų jo ateimo metu. Vėlgi pirmas tesalonikiečiams 3.13. Te sustiprina jūsų širdis ir padaro nepeiktinas šventume prieš Dievą, mūsų tėvą, viešpatės Jėzaus Kristaus ir visų jo šventųjų ateimo metu. Jeigu jūs būtumėte gyvenęs pirmame amžiuje, jūs būtumėte sėdėjęs Tesalonikos ar Korinto bažnyčioje Pastorius atsistotų, pradėtų skaityti citatas iš šio naujo pasiuntinio Pauliaus laiško ir jūs sėdėtumėte, žinote, tai yra naujas mokymas apie viešpatės ateimą. Tai yra mokymas, kuris egzistavo 2000 metų, tai yra naujas mokymas. Taigi jūs būtumėte mokėjęs graikų kalbą, turėtumėte šiokį tokį supratimą ir žinotumėte, kad parazija tai yra graikiškas žodis, kurį jie įvairiai naudojo. Pavyzdžiui, tavo tėvas išėjo į maisto parduotuvę ir jis paraziją atgal namo jis sugrįž atgal namo. Pavyzdžiui, jis išėjo pas Liuciją ir jis paraziją atgal namo. Tai reiškia matomą sugrįžimą, jis sugrįž. Tuomet, jeigu tu būtum išgirdęs Paulių naudojantį šį žodį, tu iš karto suprastum, kad ne Elijas ar Jonas Krikštytojas sugrįž, bet tu suprastum iš karto, kad Paulius kalbėjo apie viešpatį Jėzų Kristų. Draugai, tikintieji žinia nėra pirmieji, kurie tiki prisikėlimo tarnavimu. Nes faktiškai, kai viešpats Jėzus buvo čia žemėje, jis pasakė, mato Evangelijoje, Kuo žmonės mane žmogaus sūnų laiko? Atkreipkite dėmesį į žydų atsakymą. Mokiniai citavo, ką kai kurie iš jų pasakė. Kai kurie sako, kad tu esi Jonas Krikštytojas, kai kurie sako, kad tu esi Elijas, kai kurie sako, kad tu esi Jeremijas. Atkreipkite dėmesį, visi iš tų paminėtų buvo mirę. Taigi šioje vietoje matome, kad žydai tikėjo prisikėlimu jau prieš 2000 metų. Taigi čia kiekvienas iš tų vyrų, jie nurodė Senojo testamento pranašą, kuris, jie manė, prisikėlė. Net ir pats Jėzus pasakė palyginimą apie turtuolį ir Elgetą Lozorių. Turtuolis buvo turtingas, Elgeta nieko neturėjo, Elgeta numirė, paskui numirė ir turtuolis. Turtuolis, būdamas pragare, pakėlė akis į viršų, pamatė Elgetą Lozorių ir Abraomą danguje. Ir jis sako, ar Lozeris gali pamirkyti savo pirštą vandenyje ir mane atvesinti. Abramas sako, ne, tarp mūsų per didelė praraja. Tada jis sako, pasiūsk Lozerių mano broliams. Ir jis sako, jie patikės ir atgalaus tik tuomet, kai pamatys prisikėlusi iš numirusių. Taigi Jėzus dėsto šią patarlę, turėdamas omenyje tų žmonių mentalitetą, kurie laukia prisikėlimų ir tiki sugrįžimo tarnavimu. Tie žmonės, kurie netiki tuo, ką brolis Brankamas yra pasakęs, jie nepatikėtų juo, jeigu jis ir prisikeltų. Taigi nėra jokio skirtumo, jis gali prisikelti 37 kartus. Jeigu jie tikėtų juo dabar, tuomet jie susitvarkytų savo gyvenimą ir gyventų teisingų gyvenimo būdu. Taigi jie visą savo gyvenimą praleidžia laukdami jo sugrįžimo, bet kokia iš to nauda, koks skirtumas. Jeigu jie netikėjo juo pirmą kartą, netikės ir antrą, trečią, ketvirtą, penktą kartą, nagi bažnyčia. Bet Paulius nesutelkė dėmesio į Elijo sugrįžimą ar Jono sugrįžimą. Įsivaizduokite, mes dabar esame pirmame amžiuje, aš esu to amžiaus pastorius ir aš gaunu šias citatas laiškus iš Pauliaus ir mes tikime, kad jis yra Dievo vyras, jis yra Dievo pranašas. Dievo viešpatės ateimo paslaptis parazijos jam yra atidengta. Ir štai aš pradedu skleisti šį naują mokymą. Šį mokymą pradėjo skleisti pats Jėzus, o paskui jau kelių metų bėgyje yra paštalai. Iš mūsų juokiamasi, tyčiojamasi, nes mes tikime, kad žmogus, kurį pasaulis laiko mirusiu, mes tikime, kad jis buvo antgamtiškas. Mes tikime, kad šis žmogus prisikėlė iš numirusių, jis nebėra miręs. Tuomet mes tikime, kad šis žmogus kurį jie nukryžiavo, jis pakilo į dangų. Na, mes tikrai nusivažiavome pagal to žmonės. Mes tikime, kad jis užengė į dangų kūno formoje ir mes tikime, kad tas pats žmogus ateis mūsų paimti ir jis pakeis mūsų kūnus per akimirksnį. Jūs manote, kad esate keisti dėl to, kuo tikite? Jie mane, kad jie buvo dar keistesni savo dieną. Tiesa, visados buvo nesuprasta. Visados ją suvokti galėjo tik išrinktieji. Žiūrėkite ir vėl, sako, te sustiprina jūsų širdis ir padaro nepeiktinas šventume prieš Dievą, mūsų tėvą, viešpaties Jėzaus Kristaus ir visų jo šventųjų ateimo metu. Taigi čia mes matome tokį junginį, kaip ir žiūrėjome į pirmą tesalonikiečiams keturi, savaitgalį kalbėjome. Paulius jau turi supratimą, kaip Enokas kalbėjo Judas apie Enoką. Jis sako, Enochas pranašavo, kad viešpats ateina su savo dešimtimis tūkstančių šventųjų. Taigi Paulius kalba apie tą patį ir sako, kad tai nėra vien tik tai pats Jėzus, kuris ateina. Jis faktiškai kartu su savimi susigražins ir šventuosius pas save. Perskaitykime 1 Tesalonikiečiams 4.13. Aš nenoriu, kad jūs, broliai, liktumėte nežinioje dėl užmigusiųjų ir nusimintumėte kaip kiti. Amen. Kaip kiti, kurie neturi vilties. Neturi vilties. Viešpatė, Pasigailėki, vaikai, kokie mes turėtume būti dėkingi, kad turime viltį. Kas būtų, jeigu tu būtum milijardierius, bet neturėtum vilties? Jeigu būtum turtingiausias pasaulio žmogus, turėtum namus, žemės, automobilius gražiausius, bet neturėtum vilties. Galbūt yra priešingai, tu neturi iš vis pinigų, net negali nusipirkti mėsainio po susirinkimo, bet tu esi palaimintas ir turtingas žmogus. Tu esi palaimintas, nes turi vilti, nesvarbu, kad neturi pinigų. Amen. Jeigu tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo su Jėzumi, atves kartu su juo. Ir tai jums sakome viešpatės žodžiu. Tai nėra. Aš manau, aš tikiu, galbūt taip galėtų būti, nežinau, galbūt taip įvyks. Tai yra viešpaties žodis. Jog mes, gyvieji, išlikusieji iki viešpaties ateimo, nepralenksime užmigusiųjų, nes brolis Brankamas nužengs iš dangaus, nes Elijas, Jonas Krikštitojas, Ne, nes pats viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus palėpimui, arkangelo balsui ir dievo trimitui, ir mirusieji Kristoje prisikels pirmiausia, paskui mes, gyvieji, amen, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti. Atminkite, pranašas pamokslė Saulės patekėjimas sako, paukštis turi du sparnus turėti, kad galėtų balansuoti skrisdamas. Jis pasakė, Elijas buvo vienas to paukščio sparnas, o Eliziejus kitas. Amen. Vienam neteko keliauti kapo keliu, o kitas ėjo kapo keliu. Ir jis pasakė, vienas iš jų buvo pagautas gyvas, o kitas bus prikeltas iš kapo. Taigi vienas buvo pagautas gyvas, o kitas bus iš numirusių prikeltas ir pagautas. Ar jūs suvokite, yra reikalingi abu sparnai, kad šis balandis pakiltų ir nuskristų pas savo mylimąjį. Reikalingi prikelimo sparnai ir gyvenimo sparnai. Taigi, jeigu tu esi čia, nesvarbu, kurio tu sparno skrendi, svarbu, kad tu esi kūne. Šlovė. Žiūrėkite, nes pats viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus palepimui ir arkangelo balsui ir Dievo trimitui. Amen. Ir mirusieji Kristoje prisikels pirmiausia, paskui mes, gyvėjai, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis. Brolis Brakamas sako, tai nėra griaustiniai, Tai yra debesis, šlovės debesis, susitikti su viešpačiu ore. Ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Atkreipkite dėmesį, ką tai suteiks tikintiesiems. Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais. Guoskite. Taigi, Nejaugi teisingas pamokslavimas apie viešpatės ateimą suteikia pagodą. O, šlovė viešpačiui. Man reikia daug pagodos, nežinau kaip jums. Amen. Pirmas tesalonikiečiams 5.23. Pats ramybės Dievas iki galo jūs te pašventina. Atkreipkite dėmesį. Ir te išlaiko jūsų dvasę, originalę aš meldžiu, te išlaiko jūsų dvasę, sielą ir kūną. nepeiktina mūsų viešpaties, Jėzaus ateimui. Galite mane laikyti kvailiu, bepročiu, bet aš tikiu, kad viešpatės Jėzaus ateimas yra toks artimas. Čia sėdinti žmonės išpildys šią rašto vietą. Jūsų kūnas nesupūs, jūsų kūnas nebus palaidotas kapinėse, jis nesuirs, Faktiškai jūs būsite kaip užkonservuoti. Tai nebus braškių ar gervagių ogienė. Jūs būsite užkonservuoti Dievo gyvybę. Aleliuja Dievui. Ar galite įsivaizduoti, kai šventoji dvasia nužengs ant jūsų? Jums nereikės iš žemės prisikelti, gauti naują kūną. Tai nebus pektinas, kurį jūs dėsite į braškių ogienę, kad jos išsilaikytų per žiemą. Tai bus dieviškoji gyvybė, visagalio Dievo, kuri įžengs į mūsų vidų. Štai kur išsaugojimas. Štai ką reiškia būti išsaugotų ir nesugesti. Kai Dievo dvasia nužengs ant mūsų, dings visi žili plaukai. Mūsų dirbtiniai dantis, protezai iškris mums iš burnų. Nauji dantis išdygs, akiniai nukris ir mes būsime perkeisti per akimirką. Visagalio Dievo jėga. Taigi, tuo buvo tikėta 2000 metų. Ir štai ko šventieji laukia iki pat šios dienos, šio amžiaus. Ir staiga kai kurie žmonės pradėjo laukti jau nebe Jėzaus, kai ko kito. Jie nebelaukė Jėzaus kasdien. Jie laukė brolio Branhamo. Na ką, šlovė Dievui. Pasakysi, brolidonį, kodėl tu kalbė apie tai? Paklausk tų žmonių, kurie kadaise tikėjo tuo. Kai kurie iš jų sėdi čia. Aš tai žinau, nes jie pakelia rankas ir sako, ačiū Dievui, ačiū viešpatė, kad tu atvėrei man akis ir aš esu išlaisvintas nuo to. Aleliuja. Oh, Garbė Dievui. Atkreipkite dėmesį, jis sako, tai išlaiko jūsų dvasę, sielą ir kūną nepeiktina mūsų viešpatės Jėzaus ateimui. Antras tesalonikiečiams 2.1. Mes prašome jūs, broliai, arba maldaujame dėl mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ateimo. Taigi dabar artinasi Jėzaus Kristaus parazija. Tai yra it instrumentas, kuriuo bažnyčia yra prašoma kažką daryti arba maldaujama. Mes visada to neišreiškime, bet mes taipogi maldaujame, prašome ir sakome, vardant pagarbos ar moralės, moralinių normų, nedaryk to vardant savo šeimos, mes prašome, maldaujame padarumo ribose savo vaikus, kad jie elgtųsi padoriai. Ir Paulius sako, aš maldauju, prašau jūs, dėl viešpaties Jėzaus Kristaus parazijos arba ateimo sugrįžimo. Mes prašome jūs, broliai, dėl mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ateimo ir dėl mūsų surinkimo pas jį. Nesiduokite taip greitai, nukreipiami nuo sveiko proto. Arba nebūkite įbauginami ar dvasia, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytų laiškų. Esą Kristaus diena jau atėjo. Taigi įsivaizduokite, žmonės, kai jie tai išgirdo, jie sako, iš jo pamokslavimo ir iš kitų žmonių pamokslavimo, aš maniau, kad tai vyks sekančią savaitę arba sekantį mėnesį viešpatės ateimas. Bet Pauliui, žengiant į priekį savo tarnystėje pamokslavime, jis pajautė apšvietimą, kad viešpatės ateimas bus daug toliau kelyje, tačiau jie privalo žengti į kapą, į koliziejus kokia be būtų jų mirtis, jie turi turėti šį anspaudą savo sieloje, laukimo anspaudas. Kai šį vakarą gulsiu į lovą, aš tikiuosi pabusti ryte savo lovoje. Bet jeigu aš pabusiu Talihasija, Floridoje, penktą ryto, aš būsiu nežinia kaip, persigandęs ir pasimetęs. Arba jeigu ryte pabustum Rusijoje, brandžimai, tu juk pagalvosi, kas po galai čia nutiko. Arba pabusi Arizonoje kur nors, pas brolį Keviną. Tugi būsi pasimetęs, apstulbęs, sakysi, kas nakties metu vyko. Taigi tie šventieji, kai jie pabus, jie nebus nustebę ar pasimetę, aleliuja, nes jie girdėjo tai pamokslaujant, jie ieškojo to, laukė to, jie mirė su tuo. Šlovė viešpačiui. Tai bus taip, lyg tai jie tiesiog buvo užsnūdę kūne, šiek tiek užsnūdo. Ir jie tiesiog pabus, pramerks akis Paskutinis dalykas jų protė buvo pasiruošimas prisikelimui, pasiruošimas viešpatės ateimui. Ir kai jie sugrįš į kūną, paskutinis dalykas dabar taps pirmuoju dalyku. Nejau, iš tiesų manote, kad tikras šventasis, žmogus pripildytas šventąją dvasę, pasiruošęs eiti į dangų. Nejaugi manote, kad paskutinis dalykas jo galvoje bus, jeigu galėčiau dar 30 sekundžių pagyventi žemėje, mano investicijos uždirbtų man dar tiek tūkstančių dolerių. O, o, o, o, daktarė, leiskite man dar pagyventi. O, daktarė, Arba, ar paskutinis dalykas jų galvoje bus, o, viešpatė, mano šukuosena susigadino, o, čia mano plaukas styro, o, negaliu su tokia šukuosena eiti į dangų. Sesės, o jūs, ar svarbiausia yra naujausios mados, suknelės, tai nebus šventųjų protose paskutinėmis akimirkomis jų gyvenimo. Įsivaizduokite, visi šventieji paliko šį pasaulį, turėdami tą patį dalyką, tas pačias mintis savo galvoje. Ir kai jų teofanijos sugrįž, teofanija taigi nėra žmogus. Teofanija ir žmogiškasis kūnas yra dvi skirtingos tavo dalys. Teofanija iš vienos pusės negali susisėti su kūniškais jausmais, nes ji niekados nemiega. Teofanija niekados nepavarksta, jai niekados nereikia mokytis, jai nereikia pamokslauti, šokinėti ant jos, mušti ją, perti jos nereikia. Taigi Teofanija negali susitapatinti su ėjimu miegoti, ji visados pabudusi, budri. Tačiau kūnas gali. Taigi viešpas Jėzus pradeda patepti savo žmonės. Ir jie pradeda kurti šią nuostabę didžią atmosferą atgimimo žodžiu. Jie pradeda girdėti žodį. Ir tuomet tie, kurie atgimsta iš Dievo kvapsnio, sėkla, genas, tas asmuo pradeda juose formuotis jų viduje. Tačiau tie, kurie eina kapo keliu, jiems nereikia pilnai išsivystyti tamsiojo kamborio komponentuose, kaip mūsų kūnams reikia, kaip anksčiau nuotraukos buvo daromos. Jų kūnas taps dulkėmis, pelenais, sugrįš į rūkštis vėl ir po kiek laiko tu neįmenkiausias žymės netrasti iš to žmogaus palaidoto. Tačiau jie guli ten, kaip ta nuotrauka, tamsiame kambaryje, kuri laukia, kada bus įjungta šviesa, kada bus užpiltos tos rūkštis, kad ta nuotrauka galėtų išryškėti. Tačiau, kai jie buvo palaidoti, jie turėjo šią mąstyseną ir prisikėlime, jie įžengs į savo teofaniją ir pereis į anapus. Tačiau jie, būdami žemėje, žinojo, kad jiems kažko trūksta. Nes, kai brolis Brankomas buvo anapus, jis sako, ar jūs čia valgote, ar jūs čia geriate? Atsakė jam ne. Bet vieną dieną mes sugrįšime į žemę ir mes pasiimsime to savo kūnus. Mes vėl valgysime, gersime. O, šlovė Dievui. Teofanija tai žino. Tačiau pakal kas Teofanija negali su tuo susitapatinti su gerimu, valgymu, miegojimu, pabudimu. O, kolosiečiams 3.3. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas – su Kristumi yra paslėptas Dieve. Aš kalbu apie atgimusius žmonės, žinoma. Jūs juk esate mirę. Tai yra labai paprastas raktas. Tu negali pakilti su Kristumi prisikelti, nebent esi miręs. Kaip tu prisikelsi? Broli, kelkis, kelkis, kelkis. Jeigu tu nemiręs, kaip tu prisikelsi? Broli Timai, kelkis. Jis juk nemiręs, kaip jis gali prisikelti. Tik vienintelis būdas, kaip gali turėti dvasinį prisikelimą, tavyje kažkas turi pirma numirti dvasiškai. Įsivaizduokite, Paulius sako, kai jis rašo kolosiečių bažnyčiai, jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas, jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Žodžiu, paslėptas, norima pasakyti, tai yra užmaskuota. Saugiai kažkas paslėpta. Kažkas stebi tą paslėptą dalį. Ar atkreipite dėmesį, jis nepasakė jūsų kūnas, jis nepasakė jūsų dvasia, jis net nepasako jūsų siela. Žodis neheš čia pavartotas reiškia arba gyvenimą, arba siela, bet čia jis sako jūsų gyvenimas. Jūsų gyvenimas. Jūsų gyvenimas. Tai kas yra jūsų gyvenimas? ar tai jūsų turtai, namai, žemės. Tai nėra paslėpta Kristuje. Dievas nepaslėpia jūsų turtų, pinigų Kristuje. Jis net nepaslėpia jūsų nuomonės Kristuje. O, viešpatie, dauguma iš mūsų tai brangiau už cidabrą. Taigi Dievas paėmė kažką, kas yra sietina su manimi ir paslėpė tai Kristuje ir užrakino duris. Jis paslėpė tai, jis užmaskavo tai. Ir tai yra per amžius saugioje vietoje. Taigi žiūrėkite, jis sako, jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas. Pažiūrėkite į graikiško žodžio reikšmę – krupto, saugoti paslaptį, slėpti, paslėpti, būti paslėptam, išvengti buvimo pastebėtų. Metaforiškai nutilėti, kad tai nebūtų žinoma, kad tai nebūtų žinoma. Būtent dėl to žinau, kad yra tokie žmonės, kurie labai yra egocentriški, užtrigę tie savimi, jie galvoja, kad jie yra Dievo dovana visai žmonijai, jie nėra Kristuje, nes tu nenori būti pastebėtų, tu nori būti paslėptų Kristuje, kad niekas tavęs negalėtų matyti, tikras Dievo vyras ar moteris, jie nenori į save rodyti pirštais ir visiems sakyti, aš galiu tą padaryti ir tą padaryti, Dievas tokio žmogaus net nenaudoja. Taigi, tavo pačio gyvenimas yra paslėptas ir velnės negali to surasti, garbė. Velnės negali to surasti, pasaulis negali to surasti. Pasiklausykite, bet tai yra paslėpta ne tik nuo velnio pasaulio, tai paslėpta nuo tavęs paties. Būtent šioje vietoje dauguma iš jūsų suklumpate iki pat šios dienos. Rodos, kad jūs ieškote kažko už jūsų pačių ribų. Rodos, kad jūs kažkokio tobulumo siekiate, kažko norite dar daugiau, dar daugiau, reikalaujate dar daugiau, ieškote, ieškote, rodos negalite surasti. Gerai. Gerai. Tai reiškia, kad yra paslėpta ne tik nuo velnio, nuo bažnyčios, tai taipogi paslėpta nuo mūsų intelektinio suvokimo. Nuo mūsų bandymo, o aš noriu sužinoti, surasti, suprasti. Aš nesakau, kad mes negalime pamatyti savęs per apreiškimo, Bet mūsų gyvenimas yra antiek paslėptas Dieve per Kristų, kad mūsų kūniškas požiūris niekados neleis mums pamatyti savęs pačių tokių, kokiais iš tiesų esame. Dėl to privalome gauti prieškimą, kad pamatytume tai. Nes tu esi paslėptas pats nuo savęs. Ar kas nors supranta, apie ką aš kalbu? Viešpate Jėzau. Taigi Dievas paima tavo gyvenimą. Kai įvyksta šis atgimimas iš aukšto tavyje, tame Dievas paima ne tavo kūną, dvasę, bet Dievas paslėpia tavo gyvenimą Kristuje ir užrakina jį štai taip. Ir jis yra pastovioje priežiūroje, stebimas. Tai yra taip giliai paslėpta, kad velnės demonai, bažnyčioje esančių kritikų akis negali tavęs pasiekti. Tu gali nagrinėti save. Jeigu galėtum gyventi 500 metų, galėtum nagrinėti visus tos metus save ir vis tiek neatrastum pat savęs be apreiškimo. Nes tu pastoviai kabinėjasi, matai trūkumus, klaidas. Jeigu tu esi tikras krikščionis, tu daugiau laiko neskirsi kitiems, o savo pačiam, kad save ištirtum. Jeigu tu darai atvirkščiai, tau kažko trūksta. O, o. O, tiek daug žmonių kabinėjasi prie kitų, jie žino visų kitų klaidas, išskyrus savo nežino klaidų. Labai keista, jie patys turi daugybę jų. Oh, o, oh, jūs tokie tylus. Nepamirškite, tai paslėpta ne tik nuo velnio, nuo pasaulio akių, tai yra paslėpta nuo tavęs pačio, tu esi toks paslėptas, taigi kaip aš pats galiu matyti Kristuje, kai aš žiūriu į tave arba į kitą, jis turi mane apšviesti, mano regėjimą, kad aš galėčiau teisingus dalykus matyti. Nes kitaip aš matau klaidas, žmogiškas problemas, kai tik, kur tik bepažiūriu. Būtent dėl to, kai jūs atsisėdate čia, klausotės mano susirinkimo, teisite mane, kabinėjatės prie visko ir jūs tik tiek te matote, tik tiek galite prasibrauti, prasiveršti į priekį, jūs nematote Kristaus. Jūs negirdit, ką jis kalba. Taigi žiūrėkite, jis sako, jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas – su Kristumi yra paslėptas Dieve. Taigi pasakykite man, kas yra svarbiau, gyvenimas ar pinigai? Jeigu jūs būtumėte pats turtingiausias žmogus visoje planetoje, tačiau neturėtumėte gyvenimo, kas būtų svarbiau? Jūsų pinigai ar jūsų gyvybė? Kiek galėtų sumokėti turtingas žmogus, Jeigu jis gulėtų mirties patale, kiek jis galėtų sumokėti už dar vienus metus žemėje? Sakykime, jis sumokėtų milijonus, milijardus dolerių, kad leistų jam dar pagyventi vienus metus žemėje. Tuomet, kas turi didesnę vertę – gyvenimas ar jo pinigai? Pagalvokite, Dievas paslėpė, Dievas paslėpė pačią svarbiausią tavo dalį. Jis nepaslėpė tavo nuomonės. Jis nepaslėpė, aš tikiu, aš manau, aš įsitikinęs, jeigu Dievui tai rūpėtų, tuomet Dievas būtų paslėpęs mano nuomonę Kristuje ir mano nuomonė būtų amžinai apsaugota Kristuje. Bet Dievas elgėsi su mano nuomonė kaip ir su jūs iške. Lygiai taip pat kaip su visomis šiukšlėmis. Jis žino, kur jas užkasti. Ir jis žino, kad mūsų žemės pilno šiukšlių. Taigi žiūrėkite, jis sako, jūsų gyvenimas, jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Vėlgi, kas yra svarbiausia, gyvenimas ar pinigai? Gyvenimas ar padėtis? Gyvenimas ar malonumai? Gyvenimas ar džiaugsmas? Jūsgi žinote atsakymą, kiekvienas iš jūsų. Jeigu jūs neturite gyvenimo, gyvybės, jūs negalite mėgautis nei vienu išvardintų dalykų. Taigi gyvenimas, gyvybė yra pati svarbiausia. Taigi jeigu mūsų kūnams yra leista būti išmėgintiems per ligą ir panašiai, žmonės atsisako gyvenimo dėl to, kad jie nesupranta to išbandymo, per kurį kūnas turi praeiti. Jie sako, aš pasiduodu, viskas, aš tiesiog negaliu to padaryti. Ką? Taigi, aš nesuprantu to. Taigi tu to nesupranti ir dėl to paliksi Dievą, reiškia, tu vertini savo supratimą labiau nei gyvenimą, kuris yra pas Dievą. Bet mano mama ir tėtis, kai tu vertini savo tėvą ir motiną labiau nei gyvenimą, Dievas paslėpė didingiausią dalyką su tomis susijusi – tavo gyvenimą. Ketvirta eilutė. Štai kur realybė. Kai pasirodys Kristus, kuris yra mūsų gyvenimas. Bet juk Paulius ką tik mums pasakė, kad mūsų gyvenimas paslėptas. Dabar jis sako, kai pasirodys Kristus, kuris yra mūsų gyvenimas. Pažiūrėkite į žodžių gyvenimas reikšmę. Tai yra graikiškas žodis zaui. Bet ar žinote jo reikšmę? Būsena asmens, kuris yra užvaldytas gyvybingumu, energija. Arba yra dvasiškai sustiprintas, absoliuti gyvenimo pilnatvė, esminė ir moralinė priklausanti Dievui. Tikras ir autentiškas gyvenimas. Draugai, dabartinis gyvenimas nėra tikras gyvenimas. Šis gyvenimas nėra tikras gyvenimas. Vieną dieną tai praeis. Jeigu tai būtų buvę tikrų gyvenimų, tuomet šis kūnas turėtų būti pakeltas į dangų ir mes turėtume ten būti lygiai tokiais pačiais, kokiais dabar esame. Tai nėra tikras gyvenimas, tai yra laikina žemė. Bet kai Kristus, kuris yra mūsų gyvenimas, kai jis pasirodys, kai pasirodys Kristus, kuris yra mūsų gyvenimas, nejaugi nematote, kad tik išrinktieji bus paėmime. Kai pasirodys Kristus, kuris yra mūsų gyvenimas, tada su juo ir jūs pasirodysite. Fanero, graikiškas žodis. Išreikšti, pasirodyti, parodyti save, akivaizdžiai paskelbti, akivaizdžiai parodyti arba padaryti žinoma tai, kas buvo paslėpta ar nežinoma, padaryti tikrų ir matomų, realizuoti, būti aiškiai pripažintų. O, taigi štai mes turime kažką, kas buvo paslėpta. Neugi nesuvokėte, jūs niekados negalėsite jo čia pamatyti, jūs niekados negalėsite to pilnai suvokti, netgi suprasti to. Ar jūs matote, ką Dievas padarė mums? Atrodo, mes daugiau ir daugiau viso suprantame, tačiau pilnas fanero nebus išreikštas tol, kol jis ateis. Jis duos mums vis daugiau ir daugiau supratimo, bet kai mūsų gyvenimas, kuris yra Kristus, pasirodys, tuomet mano supratimas savęs pačio galiausiai pilnai pasireikš. Nesvarbu, apie ką būtų pamokslaujama, vis tiek tai pirma turi pereiti per mano asmeninį tikėjimą. Aš galiu pamokslauti nuotaka tokia graži, didinga, šlovinga ir taip toliau ir taip toliau. Bet tu turi turėti tikėjimą, kad patikėtum, kad tai tu esi apie ką yra pamokslaujama, bet kai tai vyks, aš daugiau nebereikės man daugiau tikėjimo. Ar galite suvokti, vieną dieną jums daugiau nebereikės tikėjimo. Pasakysi, broli Doni, tikėjimo nebereikės. Tikėjimas užtikrina tai, ko vilėmės ir parodo tai, ko nematome. Taigi, kai galėsiu apčiuopti tai, dėl ko kadaise tik vyliausi ir galėsiu matyti tai, ko anksčiau nemačiau, man daugiau nebereikės tikėjimo tuomet. Šlovė Dievui, man daugiau nebereikės tikėjimo tikėti Dievu, kurio nemačiau, nes aš jį regėsiu. O, šlovė, Ar jūs galite įsivaizduoti, tai yra mokymas skirtas pirmo amžiaus krikščionėms. Jie yra taip sutelkę savo dėmesį į viešpatės ateimą. Tai yra jų gyvenimas visas. Ir kai jų gyvenimas sugrįž, jis sugrįž Kristuje. Ir tai sukels jų kūnų prisikėlimą, fizinių kūnų. Žiūrėkite, kaip Paulius sako kai pasirodys Kristus, kuris yra mūsų gyvenimas. Tada su juo ir jūs pasirodysite. Viešpatė pasigailėkim. Nebereikės tikėjimo. Tikėjimas akimirksniu pasibaigs. Nejaugi nesuprantate, mes negalėsime pasirodyti tol, kol Kristus nepasirodys. Štai koks yra šauksmas tikrame Dievo vyre ar moteryje. Mes mėgstame bendrauti, mes mėgstame gėdoti, eiti į bažnyčią, mums patinka visą tai, bet argi jūs nematote, kad tai slypi mūsų prieš akiją, fanero. Jis neįvyks pasirodymas dėl žodžio pamokslavimo ar brolio Brankomo pamokslų klausimo. Tu gali kiekvieną mielą dieną klausytis pranašo, tik viešpatės Jėzaus Kristaus pasirodymas išauks mūsų pasirodymą. Jūs galite melsti 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, bet tai neišauks jūsų pasirodymą, tik Kristus gali išaukti jūsų fanero pasirodymą. Kai jis pasirodys, tuomet ir jūs pasirodysite. Dabar suprantama, kodėl jo ateimas reiškia tiek daug jo šventiesiems. Nes viešpatės ateimas nėra tik tai viešpatės ateimas. Aš einu kartu su juo. Jis ateina su dešimtimis tūkstančių savo šventųjų. Ar tu eisi kapo keliu, ar būsi gyvas, tu eisi su juo. Taigi tavo kūnas susitiks su Teofanė, nesvarbu, ar tu buvai miręs, ar gyvas, Tavo kūnas bus paimtas, kad susitiktų su Teofanė, taigi gyvas ar miręs, tu eini su juo. Viešpatė Jėzau, kai pasirodys Kristus, kuris yra mūsų gyvenimas, tada su juo ir jūs pasirodysite. Tada su juo ir jūs pasirodysite. Panagrinėkime žodžio reikšmę – pasirodysite, kad jūs suprastumėte, išreikšti, pasirodyti, parodyti save akivaizdžiai paskelbti, akivaizdžiai parodyti arba padaryti žinoma tai, kas buvo paslėpta ar nežinoma. Taigi ši su jumis susijusi dalis niekados nebus atidengta. Iki tol, kol viešpats Jėzus ateis. O tu sakai, kaip tie šventieji galėjo būti žudomi, kankinami. Štai, kai jie turėjo savo priešakyje. Bet jie galėjo eiti į liūtų guolius urvus. Jie ėjo ir buvo nukryžiuojami su šia viltimi, kai Jėzus sugrįž, mano gyvenimas bus man atiduotas. Viešpatė pasigailėki. Žiūrėkite, kaip jūs pasirodysite. Kai pasirodys Kristus, kuris yra mūsų gyvenimas – Tada su juo ir jūs pasirodysite šlovėje. Doksa žodis. Šlovė. Žiūrėkite, kokia yra reikšmė. Orumas, puošnumas, skaistumas, ryškumas, didingumas. Tie iš jūsų, kurie manote, kad jau tokie esate, aš net nežinau, kam jums iš vis tada į paėmimą įti reikia. <laughs> Pasakysi, aš jau toks esu, ateik čia, leis man tave bent paliesti. Draugai, nejaugi nesuvokėte, štai ko mes ilgimės. Paulius pasakė, tie iš mūsų, kurie jau turime pirmuosius dvasios vaisius, mes savo viduje dejuojame. Dėl ko? Dėl doksos. Dėl šlovės. Nesvarbu, kokiais didingais tapsime čia žemėje, mes niekada šio šlovės nepasieksime, tol, kol kūnas mūsų nepasirodys tikrasis. Tai absoliučiai palieka teologus be žado, kai jie bando paaiškinti šią kolosiečiams 3 vietą, nes šis žodis doksa yra naudojamas tik Dievui visame rašte, nes tai yra dievybės įesmeninimo terminas. Dauguma tiesiog kasosi pakaušį, bandydami suvokti, kaip Paulius drįso būti toks drasus, apibūdindamas mus, paminėdamas, kad mes būsime toje doksoje. Vieną dieną jūs suvoksite, nuotaka taipogi yra dievybės dalis. Viešpatė, jūsų gyvenimas paslėptas dėvė su Kristumi, kiek dar daugiau dievybės jūs norite. Matote, tikintysis turi nuostabę ateitį. Mes niekada nemirsime. Mes niekada nepavargsime. Niekada nepasidarys nuobodu, niekada nepyksime. Ten niekas ant nieko nepyks. Niekas apie jūs blogai nekalbės, niekas su jumis prastai nesielgs. Ir pagaliau, jūs galėsite pamatyti pats save. Ir kuomet tu ir tavo gyvybė įgys šį perkeistą kūną, tu įsiliesi į savo teofaniją. Galiausiai tu, sėkla, genas, siela ir teofanija, kuri iš pat pradžių turėjo būti vietoj tavo dvasios. Tu, pašlovintame kūne, tu, triesmenė, dievybės nuotokos forma. Dabar tu tapai tikruoju savimi ir tu gali įžengti į doksą šlovę Dievo, kuri buvo paruošta tau prieš pasaulio sukūrimą. Tai, tai, tai, tai nėra vien tik tai naujas kūnas, tai yra garbės vieta. Ar jūs suvokite, tai nėra vien tik tai kūnas naujas, tai yra pozicija, pagarbos pozicija, kurią Dievas jums rezervavo. Viešpate Jėzau, jeigu jūs turite tokią ateities viltį, Tai turėtų įkvėpti jūs kasdien gyventi nepriekaištingai, elgtis nepriekaištingai kasdienėme gyvenime. Nejau pasakysi man, kad tu tiki tuo, tačiau keikėsi rūkai, geri, blaškaisi paleistovauji, tu melagis. Neslėpsiu to, sakau tai tiesiai į akis. Draugė, jeigu turi šią viltį savyje, tai turi būti pagrindinis dalykas tavo gyvenime, dėl kurio gyveni. Jeigu Dievas tau rezervavo tokią vietą, ar tu suvoki, tai gali įvykti per kitas penkias minutės. Taigi mano charakteris, kuris paliks šį kūną, štai čia, kad ir dabar. Šis kūnas bus perkeistas arba aš eisiu kapo keliu, o jeigu viešpats ateis, man nereikės mirti. Mūsų kūnai bus perkeisti ir iš čia jie eis tiesiai į doksą. Kaip tuomet šis kūnas galės būti paimtas, jeigu jame yra melas, paleistuvystė ar bet koks kitas blogis, jis negalės būti paimtas ir perkeistas. O viešpatie, kai pasirodys Kristus, kuris yra mūsų gyvenimas. Tada su juo ir jūs pasirodysite šlovėje. Tuomet tie žmonės, kurie tiki amžiną tarnystę, ko jie laukia Jėzaus ar brolio Branhamo. Kaip kadaise girdėjau vieną vyrą besimeldžiantį prieš kelis metus atgal. Jis pasakė, viešpatė, prašau, atsiųskio atgal brolį Branhamą. Dieve, mums jo taip reikia. Dieve, mes tokioje sumaištyje, mūsų bloga būsena. Ir aš pamaniau, Ir aš pamaniau, tai yra taip apgailėtina. Turėtų melstis viešpaties sugrįžimo, o meldžiasi brolio Brankamo sugrįžimo. Na, jūs dar tylesnį pasidarėte. Jeigu nežinočiau, galvočiau, kad jūsų tarp yra tokių, kurie taip meldžiasi. Jeigu jūs būtumėte gyvenęs pirmame amžiuje, kokia būtų buvusi jūsų viltis ateičiai? lėktuvas, automobilis. Tiesa, tais laikais nebuvo lėktuvų. Tai asilas, arklys, ar vežimas. Bet būtent tai, su kuo jie ėjo į koliziejų. Mano gyvenimas yra Kristus. Ir jeigu jie nukirs mano galvą, jeigu jie perpjos mane pusiau, ištrauks mano organus man dar gyvam esant, aš vieną dieną apsireikšiu doksoje. Nes Dievo pranašas man pasakė, kad kai Kristus pasirodys, aš taipogi kartu su juo pasirodysiu šlovėje. Aš myliu broli Brankamą, Paulių, Mozę, bet aš nemyliu jų ant tiek, kad mirčiau už juos. O ne, o ne. Brolis Brakamas sugrįžta, Paulius sugrįžta. Atleiskite, nepamokslaukite man to. Pamokslaukite man viešpatės ateimą. O, brolis Donis sugrįžta. Ką gero tu jums suteiks? Viešpats yra vienintelis, kurio mes turėtume laukti, kurio pasirodymo metu ir aš pasirodysiu kartu su juo. Amen. Sutelkite dėmesį, Jokūbo 5, 7. Tad būkite kantrus, broliai, iki viešpaties ateimo. Antai žemdirbys ilgai ir kantriai laukia brangaus žemės vaisiaus, kol šis gauna ankstyvojo ir vėlyvojo lietaus. Ir jūs būkite kantrus, sustiprinkite savo širdis, nes viešpaties ateimas arti. Originalė artinasi artinasi, o praėjo 2000 metų. Bet jie privalėjo girdėti tai pamokslaujant, nes kai jie mirė arba užmigo, viešpatės ateimas artinasi. Oi, miegasima. Viešpatės ateimas artinasi ir kardas perverė juos. A! Ah, viešpatės ateimas artinasi. A! Ah. Ir tuomet prisikelimo rytą jie pasakys, viešpaties ateimas priartėjo. Garbė. Oh, o viešpatė. Aš esu keistuolis, pripažįstu, galite sakyti amen, nesvarbu. Paskutinis dalykas, koks jis bebūtų, apie kurį aš pamastau prieš einant miegoti. Paskutinis dalykas, kas tai bebūtų. Galbūt tai yra cukraus kaina parduotuvėje, kurią pamačiau, galbūt tai dideli persikai, Nesvarbu, kas tai bebūtų, apie ką aš tik be pamastyčiau. Apie paskutinį dalyką prieš užmiegant. Tai bus pats pirmas dalykas ryte arba kai aš pabusiu. Tai gali būti iš vienos pusės gerai arba blogai. Jeigu aš prabusiu pusę penkių, štai man prieš akis tas dalykas. Penktą, nesvarbu, kada aš be pabuščiau. Tai bus pats pirmas dalykas, mano prote, apie kurį aš mašiau kai dar buvau sąmonėje prieš užmiegant. Tai bus pats pirmas dalykas. Tai gerai įsivaizduojate, o, garbė Dievui. Dievo šventieji, kai jie turėdavo mirti, jie šaukdavo, verkdavo, kai kurios sudraskydavo liūtas, kiti mirdavo dėl vėžio. Ir paskutinį dalyką, jie kalbėdavo apie viešpatį. Brangioji, susitiksime prie upės, pasitik mane. Aš lauksiu tavęs. Laiminu tave, broli. Doni. Ir būnant pastoriumi, Man teko būti tuo paskutiniuoju, su kuriuo mirštantieji kalbėjosi. Dauguma šventųjų. Taigi, aš manau, kad prisikelimo rytą mano namuose bus didžiulis susirinkimas – nes atsiranda tas giminingas ryšys. Jie pasitikė tavimi, jie žino, kad tu nesakysi jiems nieko klaidingo samoningai, jie žino, kad tu jiems pamokslavai tiesą. Vieną iš tų dienų aš tikiuosi pamatyti daugybę iš jų. Aš žinau, kad aš ir pats turėsiu būti perkeistas, nes kitaip griūsiu negyvas ant grindų. Bet ar suvokite, jūs turėsite pereiti per upę. Paskutinis dalykas protė negalės būti. Patikrink mano sąskaitas, aš palikau ten šimtą tūkstančių. Patikrink ten tokį stiklainį, aš ten palikau penkis tūkstančius. O palauk, palauk, dar duok penkias sekundės. Aš pamiršau tau pasakyti, aš turiu 75 tūkstančius po slyvą pakastus. Ir ten dar po obelim guli dar šiek tiek pinigų. To nebuvo jų protė. Tu eisi į pragarą, jeigu tai bus tavo protė. Tu turėsi pereiti per upę, o ne per banko slengstį. Taigi štai jie beveik jau miršta, jie griebėsi už mano rankos, suspaudžia ją ir staiga jie paleidžia tą ranką. Jie išeina. Jie išeina. Visi aparatai palatoje. Bi... Jie išėjo. Labos nakties, broli Doni. Susitiksime ryte. Šlovė. Šlovė. Kieno iš jūsų, tėčiai, mamos, seneliai, dėdės, broliai, mirė? Ar galite įsivaizduoti juos po prisikelimo klausiančius? Kiek auksas vertas? Kokia platinos kaina? O, o, turbūt kainos kosmiškai pakilo, o, ką daryti? Nei vienas prisikėlęs neturės to savo protę. O, juk kadaise turėjau fermą, akras kainavo 27 dolerius, įdomu, kiek dabar vertas. Jie neturės tokių minčių prisikelime. O, kažkam tai nepatiko. Įdomu, kam? Aš pajaučiau šaltą bangą. Aš dabar sukaitęs, tai puikiai jaučiu. Žiūrėkite, tokia yra jų mąstysena. Kristus ateina, mes laukiame jo, ruošiamės, ruošiamės. Ir šie dalykai juos užanspauduos, užmygdys. Jėzus paima į rankas. Mik užmik, mik užmik, mik užmik, mylimoji. Kaip aš myliu tave, aš maščiau, apie tave, tu mano mylimoji. Viskas. Užmygo. Paguldo. Doni, dabar tu pasakyki gražius žodžius. Gražinki ją žemiai. O aš sugrįžęs ją paimsiu. Šlovė Dievui. Viešpate Jėzau. Milijonai Ir kai viena karta po kitos prisikels, jie tikėsis to pačio viešpaties ateimo. Oh, o viešpatė. Antras Petro 1.16. Juk mes skelbėme jums mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir ateimą, nemėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas. Gudriai išgalvotas pasakas. Kai kurie iš jūsų supyks, bet aš tai pasakysiu. Draugai, dauguma iš tų doktrinų mokymų šioje žinioje, jos yra gudriai išgalvotos pasakos. Gudriai suvedžiotos pasakos. Kas labiau klaidins žinios tikinčiuosius, brolio Brankomo citatos ar Bilio Grehamo? Jie juk žino, kad tai nėra jų pranašas. Taigi, neatrasi tokio atvejo, kad žmonės paimtų dvi citatas iš brolio Brankomo, dvi iš Bilio Grehamo, iš kitur. Brolis Brankomas, brolis Brankomas, jie paima, viską sumaišo ir paneigia raštą, nes jie mano, kad jiems nereikia rašto pagrindimo. Na, šlovė Dievui. Nemėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matė jo didybę, liudytojai, skelbėme jums mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir ateimą. Ar nekeista, kad jis susiję tai su viešpaties ateimu, gudriai išgalvotos pasakos prieš viešpaties ateimą? Bet skelbėme, kaip savo akimis matė jo didybę, liudytojai. 1 Jono 2.28. Taigi dabar, vaikeliai, pasilikite jame. Kodėl, Jonui? Koks skirtumas? kad kai jis pasirodys, turėtumėte pasitikėjimą. Ir kai jis ateis, nebūtume prieš jį sugėdinti. Pirmas Jono 3.2. Mylimieji, dabar mes esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai jis pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pats save, grinina, nes ir jis yra skaistus. Apreiškimo 22 skyrius 20 eilutė. Šiuo žodžiu sako pats Jėzus. Tas, kuris šitai liudija, sako, taip, aš veikiai ateinu. Tuomet Jėzus pats pasako savo, amen. Žiūrėkite, dabar jau sako Jonas taip ateik viešpatie jėzau dvasia ir nuotaka turi pasakyti tą patį. Taigi štai Jėzus užbaigia prieškimo knygą ir sako, taip, aš veikiai greitai ateinu. Ir Jonas Kristuje, paslėptas Kristuje, tuomet Jono žodžiai yra kaip aidas ir jis pasako, taip, ateik viešpatie Jėzau. Pagalvokime apie tai baigdami. Kas iš jūsų melžiatės tokiais žodžiais? Jums nereikia kelti rankų, bet ar sakote taip, ateik viešpatė Jėzau, ar vis dar yra dalykai, kuriuos norite nuveikti, kas yra jums daug svarbiau? Pamastykite apie tai, draugai. Tokiu būdu buvo išmokyti krikščionys pirmajame amžiuje. Taigi, ar juos nužudydavo netikėtai, nukirdavo jiems galūnės? Ar jie iš anksto žinodavo, kad jie turės eiti į areną, ar juos suvažinėdavo karieta, vežimas? Tokia buvo jų protinė nuostata mąstysena. Ir jeigu mes planuojame būti draugė su jais, mes turime taip pat turėti tokią mąstyseną. Atsistokite. Pažiūrėkime į šią citatą, kol dar stovite, kol šiek tiek ilsitės prieš išsiskirstant. Man labai patinka ši vieta, išliekant su Jėzumi pamokslas. Kai šventas Martinas prisikelime pabus, šventas Paulius ir visi kiti iš jų, tai bus taip šviežia, lyg tai jie būtų buvę toje pačioje kovoje, kovojantys, nes jie mirdami turėjo tą patį laukimą. Laukia jo, Jėzaus, atėjimo ir pasigirs šauksmas ir viršun pakils visa bažnyčia. Suprantate, taip ir bus. Matote, mes jau dabar turime jo laukti. Ir brolis Brahamas mums sako, žinio žmonėms, ką mes turime daryti, ko mes turime laukti. Tuomet žmogus, kuris tau sako priešingai, yra melagis. Man nesvarbu, ar jis Brahamas, ar Reiganas, ar jis pamokslautojas, kas jis bebūtų jeigu jis sakys priešingai. Tai galėtų būti po šimto metų nuo dabar, po penkių šimtų metų, tūkstančio, dešimt tūkstančio, aš nežinau, niekas nežino. Sakykime, pavyzdžiui, mes kiekvieną dieną gyvename taip, lyg tą dieną jis ateitų, suprantate, mes gyvename taip, lyg jis ateina šiandien, tuomet, kai mes pabusime, jei mirėme, užmygome, tai ir pabusime prisikelime, tai bus taip šviežia, nauja, it mes būtume tik trumpai užsnūdę, tiesiog prabudome. Ar įsivaizduojate, kai Irenėjus, Liuterius, visi kiti pabus ir ten bus milijonai ir jie vienas kito nepažinos. Jie nepažinos iš kitų kartų žmonių ir sakys, kas tu toks, kas tu toks. Aš iš septinto periodo. Septinto? Mes manėme, kad mūsų pirmas periodas ir yra paskutinis periodas. O ne, broliai. Viskas ėjo to pačiu keliu. Dievas siuntė pranašą. O, garbė Dievui. Nori pasakyti, kad mūsų daugybė, o tai, mūsų tiek daug, kad netgi dangus turėjo prasiplėsti, kad mūsų talpinti. Šlovė. Tačiau dabar, iki to meto, iki jam ateinant, mes norime gyventi kiekvieną dieną taip, kad jis galėtų ateiti, kad ir sekančią minutę. Matote, galbūt jūs išeisite per šias duris, jūs atsistosite ant laiptų ir sakysite, koks buvo puikus susirinkimas, te tai laimina tave Dievas. O, ir staiga, suima širdis. O, ir krentate negyvas, jūsų nebėra. Širdies smūgis. Jūs mirėte ten pat, kur kritote. Na ir būdas iškeliauti. Taigi kiekvieną dieną turi taip gyventi, kai guli lovoje prieš užmiegant. Sakyk viešpatė, jeigu aš ir ten nepabusiu, Aš mąstysiu apie tave. Jėzus ateina. Jėzus ateina manęs. Ir galiausiai tą dieną, kai tu pabusi, tu sakysi, kiekgi aš pramiegojau, kiek laiko, na kažkur apie 3000 metų. Paulius sakys, oi, oi, snūstalėjau 20 minučių. Na taip panašiai, 2000 metų praėjo. Geras snaudulys. Bet tai bus jiems taip šviežia, Taip šviežia, sakys, aš atsimenu tą pamokslą. Aš vakar užrašiau tai laiške prieš dvi dienas. Dievo laiku tai yra dvi dienos, prieš dvi dienas. Jėzus greitai ateina, rytą ar naktį, ar vidurdienį. Jis susitiks su mumis, trimitai skambės visi mirusieji prisikels, šventieji susitiks danguje. Jėzus ateina, greitai sugrįžta, rytą naktį ar vidurdienį. Jis susitiks su mumis, trimitai skambės. Visi mirusieji prisikels, o taip viešpatie. dangus nusilenks. Viešpats ateina greitai, dieną, naktį ar vidurdienį. Mes susitiksime visi, trimitai skambės. Visi mirusieji prisikels. Ir susitiksime danguje. Dangus nusilenks. Šlovinkite viešpati Jėzų. Amen. Palenkime galvas, draugio, draugai. Buvo malonu šį vakarą kartu praleisti laiką. Viešpatie Jėzo, mes tau taip dėkojame už tavo žodį šį vakarą. Brangus Dieve, aš meldžiu, kad pasakyti dalykai padėtų žmonėms. Viešpatie, mes žinome, kad mes galime sėdėti bažnyčioje, tikėti ėjimu į bažnyčią į tarnystę, tačiau nebūti susietai su amžinaja tarnystė. Mes galime vis tiek negyventi dėl tavo teimo. Tai jie nemanys, kad vien tik dėl ėjimo į bažnyčią ir klausimosi jie gyvena dėl tavo teimo, nes pranašas 60 83 metais mums pasakė, kad tai yra ne tik vien tie, kurie laukia tavęs, bet tie, kurie gyvena dėl tavęs. Tie bus paėmime, tie, kurie gyvena dėl tavo teigimo. Mes turime dirbti, daryti skirtingus dalykus, taip, tai yra mūsų darbas. Bet jeigu tai yra vienintelis dalykas, tuomet mes nebūsime paėmimo dalimi. Mūsų gyvenime turi dominuoti buvimas pasiruošusiu susitikti su Jėzumi. Padėki mums, tėve, mes mylime tave viešpatė, te tai bus atnaujinta mūsų širdise. Mes mylime tave, tėve, atiduodame susirinkimą į tavo rankas Jėzaus Kristaus vardu. Ir šventieji pasakė, talaminus Dievas, susitiksime savaitgalį. Jeigu taip ir toliau gausime žodį, manau, kad žemės populiacija greitai sumažės. Dar iki savaitgalio, manau, kad bus vienu žmogumi mažiau, nes jaučiuosi taip, lyg tai tuoj pakilsiu nuo žemės. Garbė Dievui. Ar jūs branginate tai, ką jis daro mūsų dėliai? Te laiminais Dievas, eikite Dievo baimėje. Jėzus greitai sugrįžta rytą, naktį arba vidurdienį. Ir mes susitiksime. Trimitai skambės. Visi mirusieji prisikels.